cilvēku un dieva tiesa tiesnešu grāmatā. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Studijā Stela un Anģela. Kā šodien turpināsim lasīt šo interesanto un kā jau varējām atklāt arī savā ziņā sarežģīto un aizraujošo tiesnešu grāmatu – kura no vienas puses runā par ļoti seniem laikiem, bet jau iepriekš varējām secināt lasīšanas gaitā, kad daudz kas no tā notiek arī mūsdienās, un arī mēs paši jau daudz neatpaliekam no tiem senajiem izradzētās tautas pārstāvjiem, kuri, kad klājas slikti, meklē dievu palīdzi, kungs, kad ir labi. Tad ir viss kārtībā, skatāmies, kurš dieviņš tā ir tā pielūdzams. Un iepriekšējā reizē jau palēnām gājām uz 9. nodaļas pusi. Redzējām, ka Nu, Gideons bija turīgs vīrs ar ļoti lielu saimi. Viņam bija 70 tādi Histie dēli un vēl Bakusīva Sihemā, kur viens dēls Abimeleks, nu, un viņš tomēr nomir sirmā vecumā, ilgi bija tiesājis Izrēli, un kamēr viņš dzīvoja, tomēr bija miers. Mēs eh, redzējām arī eh, šo epizodi ar efodu, kas ir priestera darba piedarums, Un sapratām, ka ar to viņš nonāca tādā kā kompromisā pat ar tiem, kas ir apkārt, jo nu pa ķēniņu viņš sevi neļāva celt un atzina tā, kā tas tiešām ir līdz pat šai dienai, ka tas kungs ir ķēniņš, un vai šobrīd pasauli to atzīst vai nē, tas jau šo lietas būtību nemaina. Nu, bet tur Izrēļi caur šo Un nedaudz arī skatījāmies, kādi tam tērpam, tam tērpa daļai, varbūt pat visam tērpam, par to diskusijas varēja būt vēl tie piedarumi, ka varbūt bija tur arī tas, mm, tie akmeņi, ar kuriem varēja skatīties nākotnē. Nu, it kā tad Dievs ir klāt un no viņa visu var ļoti ātri uh, dabūt. Bet kā nu, Gideona nav, nu kā vairs, kā tautā saka, runča vairs nav, pels ir uz galda. Un Izraela bērni noklīda uz neceļiem un netikli kalpoja bāliem un izveidoja bālberītu sev par dievu. Un Izraela bērni nepieminēja to kungu, savu dievu, kas patiešām viņus bija izglābis, un visu viņu apkārtējo ienaidnieku rokas. Viņi arī neapgājās labi ar Jerubāla – Tas ir Gideona namu, neievērojam to labo, ko viņš Izrēlam bija darījis. Un 9. nodaļā jau mēs varam lasīt, ka ne tikai vienkārši neapgājās labi, bet ka viņi apgājās vienkārši briesmīgi, ka tur notika atkal brāļu slepkavība, tātad šis kaina grēks jau pārākā pakāpē, Jūtas abimeleks, kalpons dēls, nebija viss tik pieticīgs kā Gideons, kurš apteicās būt pa ķēnī. Nu, un tur tā tad redzējām jau, kad elku dievs ir balberīts, nu viņi nosaukuši to elku ir savienojuši to pagānu dieva bāla, nu, kas tulkojumā kādreiz jau minēju, ir saimnieks. Savienojuši to bāla vārdu ar derību, It kā viņiem būtu derība ar to elku. Un redzēsim, kā tas viss risinās tālāk. Lasot devīto nodaļu, mēs sapratīsim, ka ne tikai ārējs ienaidnieks var apdraudēt tautu, kura ir atkritusi no dieva, Šajā laikposmā, Abimeleha valdīšanas laikā, un kad viņš uzkāpja tronī, kad notiek šis pilsoņu karš būtībā, nekādu ārēju ienaidnieku mēs tur neredzam. Bet tas ienaidnieks ir viņos pašos iekšā. Tur. Mēs atceramies arī, Jā. ka Abimēlis eh, tulkojumā bija mans tevs ir ķēniņš. Ja? Jā! Jā, viņš jau tā kaut kā, uh, pat izmantojot savu vārdu, mans tēvs ir ķēniņš, kaut gan uh, Gideons nebija ķēniņš, viņš atteicās no šie goda, bet Abimeleks tādā veidā pat uh, viņš cenšas izveidot tādu, kā tādu pēctecību. Kaut gan Gideons nepārprotami liek saprast, ka viņam ir jau ķēniņš, un tas ir pats kungs, un nekur nav redzams nekādas pazīmes, ka kāds tur grasītos veidot kādu valdnieku dinastiju. Tāpat nav redzams arī, ka šie 70 vīri, šie 70 Gideona dēli ļoti gribētu tautai uzkundzēties. Ir, Bet viņš pasaka, ka viņi grib uz... Jā, jā. Tur ir, tur, tā viltība. tur ir tā viltība, un tagad ar to arī mēs sāksim. Nu, kā redzam, Gideons tomēr bija ievērojams vīrs, ļoti bagāts, ar ļoti kuplu ģimeni, nu 70 dēlu. Tagad Latvija varētu būt pārlaimīga, ja būtu tādas ģimenes ar <laughs> 70 dēli. Nu, tas ir uh, priekš mūsu laulības modeļa, kurš tāpat gandrīz <laughs> daudz kur nedarbojās, ir nereāli, bet nu tomēr uh, viņam viss ir, un tā kā viņš ir ievērojams, uh, vīrs. Nu, tāda ievērojama dzimta. Nu labi, Meleks to visu izdomā, ka viņam tas darētu. Nu, ja nu, Rubāla dēls, un šeit ir lietots jau šis otrs Gedeona vārds, jo savā laikā viņš to bālu stabu nogāza, un acīm redzot, svētrakstītājs, autors soļu grāmatas nevelti ir tā savienojis šos vārdus, kad Gideons to bālu nogāza, bet Izraēļi to balbu rīt atkal uzstēva. Nu, Bet Abimeleks dara savu, nogāja nu, uz Sihem pie savas mātes brāļiem un pateica viņiem, un nu, visam savas mātes tēva namam, jautājiet visiem Sihemas varas vīriem, kas jums ir labāka pār jums valda 70 vīru, visi Jerubāla dēli, vai ka valda viens vienīgs vīrs? Pieminiet, ka es esmu gan jūsu kauls, man jūsu miesa. Nu, viņš dara to pašu, viņš tā viltīgi runā. Tā kā savā laikā jau vēl kāds ir runājis, ja atcerēsimies, radīšanas grāmatā arī bija tāda epizode. Nu, tur ir drusciņš savādāk, bet nu varam palasīt. Ko dievs tas, bet ķūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko dievs tas kungs bija radījis. Tā teica sievai. Vai tad tiešām dievs ir teicis, nēdiet ne no viena koka dārzā? Nu, tā kā redzam, ka gan tas lielais varas tīkotājs, gan tā čūska lieto ļoti līdzīgu taktiku, līdz ar to varam saprast, no kurienes abimelekas sirdī tas ir nācis. Kaut kāda daļa patiesības, jo nu, Dievs teica, nēst no koka, bet no viena koka, bet tur uzreiz nu, no visiem kokiem. Nu, šeit eh, kad 70 vīru ir visi Jerubāla dēli, tas ir taisnība. Un kā arī Abimeleks ir Jerubāla, jeb Gideon dēls, tas arī ir taisnība bet turpat klāt ir jau mēli, ka par jums valda 70 vīru, nekur šie vīri šādu vēlēšanos par kādu valdīt nebija izteikuši, tas nekur nav minēts. Un vēl redzam, ka Dievs uz to brīdi arī nevienu soģi tiesāt Izraeli nav aicinājusi, kā tāds tukšs periods. Arī tas, ka tas e, tie šehemas cilvēki, viņi e, vēlējās arī, lai tā būtu nu, galvenā pilsēta. Jā, jā? kā valdnieka pilsēta. pilsēta jā, ir... ka tur varētu valdīt pats e, Abimēleks, jā, un nekas tālāk nenotiktu, jā, ka visa bagātība būtu tieši šajā pilsēta jo, koncentrēta. Arī. Jā, arī upuru ir laikam arī pielūks. upuru bagātība, upuru pielūgsme, jo tad tā kļūst par galveno arī svētvietu. Un par galveno var teikt pagānu svētvietu. Tad viss nāks tā bagātība pie balba rīta, un bez tam tā ir kā nu, galvaspilsētai būt. Tagad arī tas ir prestižs. Tajos laikos nu, cilvēciski ķēniņa pilsēta, tā ir cits status nekā parasta pilsēta ar kādu vietējo valdītāju pulku, lai cik viņi tur diskutē. Tagad es vēlētos izlasīt ļoti interesantu pavi, uh, paralēlu vietu. Uh, no Pāvila vēstules efezieši. <laughs> Tāpat arī vīriem pienākās mīlēt savas sievas, kā savu miesu. Tas, kas mīl savu sievu, mīl sevi pašu. Jo neviens jau nenīst savu pašu miesu, bet gan to baro un lolo tāpat kā Kristus savu draudzi. Mūs, kas esam viņa miesas locekļi, Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un savu māti un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. Paldies! Un tepat var izlobīt tādas interesantas šīs paralēles, jo tajos laikos valdnieks tika aicināts un tas Dažkārt ir pat tajā valdnieku simbolikā, kas viņam ir rokās, kāda vara uzticēta. To var atrast pat rakstiskajās liecībās, jo senajā Eģiptē, kur faraonam it kā bija milzīga dievišķa vara, bet tai pašā laikā viņš bija atbildīgs par to tautu, tā bija tauta valdnieka ģimene, viņš bija arī kā gans, uh, atbildīgs par šo tautu. Un reti eh, jaunā derībā, arī atklāsmes grāmatā, dieva tauta ir kā jēra Kristus līgava. Tātad šeit ir tas, ka Sihemas varas vīri izvēlas nu, nebūt pirmkārt jau laulībā ar pašu dievu, jo, kā iepriekš eh, es minēju, ka poļu tulkojumā ir eh, pat lietot šis teiciens, kad netikli kalpoja bāliem, bet eh, poliski tur ir teikts tā, kad pārkāpa laulība ar šo svešo dievu. Tātad tas jaunās derības lasījums ir pilnīgi vietā. Tā kā Izraēļi pārkāpuši laulību ar dievu, arī šie Sihems vīri, nu un viņiem tā tauta, kas ir, par kura viņiem būtu jālolo kā e, sieva, viņiem ir vienalga, kas tur notiek. Arī taču bija brāļi. Jā, bija šie 70 brāļi. Un tas brālis arī, uh, viņš arī gāja brālis. pret brāli. brālis pret brāli. Notiek tieši tas pats, kas ir aprakstīts jau radīšanas grāmatā kur viens brālis nokauj otru, arī tādas kā, nu, nu tur skaudība. Un šeit varbūt arī varētu teikt, ka ir skaudība. Nu, un, nu, ne tikai. un <laughs> nu, ne tikai tie ir nu, 4, 7 radīšanas, ja mēs palasām, kad Dievs jau uzrunā kainu. Kāpēc tu esi apskaitījis? Kāpēc tavs vaigs nav, nav neraugās nikni? Un Dievs viņu pat uh, brīdina. Vai nav tā, ja tu esi labs, tu savu galvu vari pacelt, bet ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tev durvju priekšā un tīko pēc tevis, bet tev būs valdīt par viņu. Nu, te arī Abimelekam grēks ir viņa durvju priekšā. Nu, tas vārds arī viņam ir tāds. Un Kains runāja ar savu brāli Ābelu, un notika, ka viņi abi bija tīrumā, Kains cēlās pret savu brāli Ābelu un viņu nokāla. Un šeit Abimeleha gadījumā notiek vēl daudz sliktāk. Tur ir viens pret vienu, šeit šis viens, izmantojot citu rokas, nokauj savus 70 brāļus. Arī šeit vēl eh, varētu izlasīt no vēstules ebrejiem otrās nodaļas. Tāpat kā tas, kas svētī, arī tie, kurus svētī, visi ir no viena. Un tādēļ viņš ar arī nekaunās saukt tos par brāļiem, sacīdams: Es pasludināšu tavu vārdu savu brāļu vidū, es dziedāšu tev slavu draudzē. Un vēl viņš saka, es paļaušos uz viņu, un vēl redzi, es un bērni, ko Dievs man devis, tādēļ, ka šiem bērniem ir miesa un asinis, arī viņš tāpat ir pieņēmis miesu un asinis, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara. Tas ir vēlnu, un lai atbrīvotu tos, kas nāves baļu dēļ visu savu mūžu bija pakļauti verdzībā. Paldies! Un kā šeit šis modelis pat nenotiek. Šeit šī tauta nonāk tik tiešām baļvarā un verdzībā, jo, kā redzam, abimeleks, nu, kā varējām saprast, ļaunais gars ir tas, kas caur viņu arī runā. Viņš vēlējās un būt vienīgais. Viņš gribēja vienīgais valdīt. Un viņš ļoti veikli visu to izdara, un viņam ir ap viņu arī viņa ģimene, jo viņa māte bija no Sihemes, ko mēs to arī lasījām 8. nodaļā. Palīdzēja viņa brāļi. Un palīdzēja visi tie, kas tur ir apkārt. Mātes brāļi, kad Sihemes var, svars bija klātbūtnē, viņa mātes brāļi sacītiem visus šos vārdus, Un tā tad atkārto ne viņš viens, bet atkārto arī šie mātes brāļi. Tā tad vesels pulks atkārto, atkārto, atkārto. Tad viņu sirdis nosvērās uz Abimeleha pusi, jo tie sacīja, viņš taču ir mūsu brālis. Un tie viņam izsniedza 70 sudraba seķeļus no Balberītas svētnīcas, un par tiem Abimeleks sadarēja visādus neliešus un neusticamus ļaudis, kas viņam sekoja. Pēc tam viņš nonāca Ofrā savā tēva namā un nokāva savus brāļus, Jerubāla dēlu, 70 vīrus uz vienu vienīgu akmens. Bet jautājums, Jerubāla jaunākais dēls paglābās, jo viņš bija paslēpies. Tad sapulcējās visi Siheram svaras vīri un visi bet Milas pulks, un tie visi devās kopā un iecēla Abimelehu pie ķēniņu pie piemiņas Sozola, kas ir tuvu pie Sihemas. Viss notiek ļoti ātri un briesmīgi. Faktiski diezgan tādā ar tautas piekrišanu notiek tas, kas dažkārt ir vēlākā arī 20. gadsimta vēsturē noticis. Kāds cilvēks ar lielu varskāri dažkārt ir gadījies, kā piemēram Adolfs Hitlers pavisam demokrātiskā ceļā sagrābi varu Un cilvēki pat nešķir, kas tas ir un kādas būs šīs sekas. Viņi paši palīdz šim cilvēkam, negodprātīgam cilvēkam, tikt pie varas. Un redzam, ka Abimeleks saņem arī naudu. Un nu, kas tā ir par naudu? Tā ir nauda no tā viltus dieva svētnīcas. Un nu, eksegēti tur domā, ka tā var būt gan nu, tā upuru nauda vai kāda dāvana šim dievam nauda, bet nu, tie ir diezgan pieklājīgi summa - 70 sudraba seķeļi. Un Abimeleks uzreiz rīkojas. Viņš norganizē sev armiju. Un tie nav nekādi neprofesionāli karavīri, ne, tā, ne arī tā ir uz kauju aicināta Āda kā zemesardze, kuru ir saucis dievs un izvēlējies dieva izradzēts karavadonis, nelieši un neusticami ļaudis. Un lasot tālāk jau devīto nodaļu. Nākamā reize Varbūt vēl pat kāda iznāks. Redzēsim, ka visi tie neusticamie un dažādie ļaudis arī būs tie, kuri izraisīs šo, šos karus starp uh, Abimelehu un Sīkams iedzīvotājiem, un nu arī beigu beigās, kā visa rezultātā, Abmeleks tiks nogalināts. Un arī šeit mēs varētu vēl atcerēties no Mateja evaņģēlija par bērnu apkaušanu Betlemē. Jā. Kad Herods redzēja, ka gudrie viņu piemānījuši, viņš ļoti apskaitās un nosiltīja pavēli apkaut visus bērnus Betlemē. Un visā tas ap atkārtnē divus gadus vecus un jaunākus, pēc tā laika, ko viņš bija uzzinājis no gudrajiem. Tad piepildījās to, ko kungs caur pravieti Jeremiju ir sacījis. Balsts dzirdama rāmā, raudas un daudz vaimanu. Rahele aprauc savus bērnus un neaugsts mierinājuma, jo viņu vairs nav. Bet, kad Herods nomira, redzi, kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapni Eģiptē un sacīja: ceļie, Celies, ņem bērnu un viņa māti un dodies uz Izraēlas zemi, jo tie, kas tīkoja pēc bērna dzīvības, ir mirušie. Paldies! Un šeit šīs paralēles ir ārkārtīgi skaidri redzamas un redzam, cik ļoti labi vecā derība ved mūs pie jaunās un viņas vienu otru paskaidro. Abos gadījumos attiecīgais valdnieks, tur ir Hērods, nu viņš vairāk vai mazāk tur nonāca tomēr tronī kaut cik likumīgi. Šeit ir uzurpators Abimeleks, Viņi abi jūtas apdraudēti. Hērods ir dzirdējis šo vēsti no trīs austrumu gudrajiem, ka ir dzimis jauns ķēniņš. Viņam pat nenāk prātā painteresēties, kādi ir šie pravietojumi, kas tas būs par ķēniņu un kā viņš valdīs. Hērodam uzreiz ir tas ir konkurents, un tā kā viņš nevar īsti saprast, kurš no tiem bērniem ir Nu, drošības labad viņš liek apkaut visus šos nevainīgos bērnus. Nu, šeit arī Abimeleks, kaut gan neviens no tiem 70 vīriešiem uz varu nepretendē, redz viņos 70 draudīgus konkurentus, un cik te var no tā apraksta saprast – ka tā nokaušana notika nu uz viena akmens, ka tā notika ļoti ātri un ka šie cilvēki nebija gatavi kaut kam tādam, ka brālis nāks viņus nokaut. Tātad viņi arī preču Abimeleha un viņa bandas uzbrukumu bija kā tādi e, bērni, kurus varēja viegli nokaut. Un jo, Jotamam, Jotamams pasludināja sevi pa ķēniņu. Jā, vispār tās bailes jau. Uh, varēja palikt abi Melahā, jo Jotāms vienīgais no tā visa palika dzīves. Bet viņš tur pa savu ķē, sevi par ķēniņu tomēr nesludinās, viņš darīs kaut ko citu. Un ir arī interesants moments ar to ozolu. Nu, kad redzam, ka iecēla ja abi meleha par ķēniņu, nu, pie piemiņas ozola, kas ir tuvus sīkpieks sihems. Sīk Tātad pat ne tai Balberīta templī vai vēl kādā tādā pieklājīgā vietā, kur nu varētu notikt tāda ķēniņa iesvaidīšana, nekas tāds iesvaidīšanas rits, kā teiksim tālāk bija ar Saulu un Samuelu, arī šeit nav. Bet kas tas varētu būt par ozolu, jo ir tāds ozols pie Sihemes minēts radīšanas grāmatas 35. nodaļā un tieši saistībā ar svešiem dieviem. Un, ja mēs lasām radīšanas grāmatu 35. nodaļu no 2. panta, tad Jēkabs sacīja saviem mājiniekiem un visiem tiem, kas bija pie viņa, atmetiet svešos dievus, kādi vēl jūsu vidū, šķīstaities un mainiet drēbes, tad celsimies un noiesim uz bēteli – Un es tur uzcelšu altāri tam dievam, kas mani paklausīja manās posta dienās, un kas bija ar mani ceļā, ko esmu nostaigājis. Un viņa nodeva ģēkabam visus svešos dievus, kādi bija viņa rokās, un arī tos auskars, kas bija viņa ausīs. Un ģēkabs tos apraka zem ozola pie Sihemas. Nu, iespējams, ka tas ir tas pats ozols, pie kura ir aprakti elku dievi, un pie tā, tātad no elku dieva saņēmis finansējumu valsts apvērsumam, mūsdienu valodā sak, sakot, ja, atmetot dieva iedibināto kārtību, ka viņš izvēl šo soģi, Abimeleks pie tāda ozola arī tiek celts par ķēniņu. Bet jotāms. Mm, jotāms ir aizbēdzis. Aizbēdzis, bet, bet viņš atnāk viņš uzrunā. Viņš uzrunā, atnāk uzrunā. Jā, un pasaka jā. tautai eh, par to, kāda ir eh, notikusi situācija, ja, ka uzrunā visu tautu no kalna, lai visi dzirdētu, ko viņš runā. Un viņš saka, un, un naktī reiz sanāca koki – lai sev svaidītu ķēniņu, un sacīja olivkokam: Valdi kā ķēniņš par mums! Olivkoks tiem atbildēja, vai lai pametu savu traukumu, ar ko dievi un vīri tiek godāti, un eju locīties pāri kokiem, tad koki sacīja vīgis kokam: Nāc, tu valdi kā ķēniņš par mums! Vīgis koks tiem atbildēja vai lai pametu savu saldumu un savus li lieliskos augļus un eju locīties pāri kokiem, tad koki sacīja vīna kokam, nāc tu, valdi kā ķēniņš par mums. Vīna koks tiem atbildēja, vai lai pametu jauno vīnu, kas ieliksmo dievus un vīrus, un eju locīties pāri kokiem. Tad visi koki sacīja dadzim, nāc tu, valdi kā ķēniņš par mums, un tad es sacīju kokiem, jā jau patiesi jūs mani savaidāt, lai es būtu ķēniņš par jums, tad nāciet un tverieties manā paēnā, bet ja nē, šausies uguns no daģa un aprīs Lebanon ciedrus. Tad, nu, ja nu esat rīkojušies patiesi un godīgi, iecelot abi melehu par ķēniņu, ja esat labu darījuši Jerubalamam un viņa pam namam, ja esat atmaksājuši viņam, kā viņa darbi to pelna, kad mans tevs karoja par jums savu dzīvību nežēlodams un izrāva jūs no midjāna rokas, bet es jūs šodien esat sacēlušiet pret mana tēva namu un nokāvuši viņu dēlus, 70 vīrus uz vienā akmens un abemehlehu verdzenes dēlu – iecēluši par ķēniņu Šehamas pilsoņiem, jo viņš ir jūsu brālis. Ja no nu jūs šodien esat rīkojušies patiesi un godīgi pret Jebrabuālu un viņa namu, tad baudiet prieku ar Abimelehu, un arī viņš lai bauda prieku par jums, bet ja nē, uguns – izšausies no Abimeleha un aprīts Šehemes pilsoņus un Milonāmu, un uguns izšausies no Šehemes pilsoņiem un Milonāma un aprīts Abimelehu. Paldies, ka šeit Jotāms uzrunā Šīkams pilsoņus tādā izteiksmīgā un skaistā līdzībā. Šodien mēs tikai nedaudz tai varam pieskarties, bet jau interesanti ir tas arī, ka dažādi tulkojumi, jo man šeit ir ērkšķu krums, tur ir dadzis, kā mājās man būs uzdevums arī um, paskatīties, krieviski kā vēl ir. Černovniks. E, jā, krieviski černovniki ir ērkšķu krums, jāsalīdzina vēl, teiksim, kā ir poļu valodā. Un Vēl varam un pievērst. angļu valodā var, var, var ieskatīties. Vēl, var vēl vācu un angļu arī paskatīties. nu, tā kā varbūt, ka pat tuvāk ir ērkšķu krums, jo nu dadzim vēl kaut kādas tur tās lapas, kaut kas viņam ir. Bet ērkšķu krums pliks un kails. Un ērkšķu krūmam vēl ir arī interesantas paralēles. Tā kā mēs varētu, jau lasījām par to. Jā, ka var būt dažādas tās nozīmes. Bet šeit jautājums ir kalna virsotnē, un tas ir Garcima kalns. Un tur pie Sihems ir divi kalni. Ir Garcima kalns, kas arī tiek dā, nu, uzskatīts kā svētības kalns, un ir Ebala kalns kuru devē arī par lāsta kalnu, bet jautājums ir uz šī garicima kalna. Un ko tad viņš ar šo līdzību faktiski pasaka? Viņš nepretendē uz abi meleha vietu, Un viņš ar šo uzrunu Sihem svaras vīriem un iedzīvotājiem būtībā visu šo situāciju nodod Dieva rokās. Jo tas viņa tāds salīdzinājums ir ļoti izteiksmīgs. Nu, kad ja jūs esat rīkojušies labi, nu to jau viņi saprot, ka nav rīkojušies labi. Un viņš izējot no tā, vai tas ir labi vai slikti, lai notiek šī, šis dieva vērtējums, to arī tā atstāja, ka tas būs spriedums bez viņa klātbūtnes, ka tas notiks tā, kā pats dievs nospriedīs. Mēs arī varētu atcerēties līdzību par nelietīgu kalpu. Jā, jā. jā. Un arī par to, cik vajag piedot savam brālim, Arī tāds ir, jā, kad ir tas tā kā atstāts ne paša jotāma ziņā, jo viņš tur nevāc ne karas spēku. Varbūt viņam būtu arī, iespējas, arī, bet viņš to jā, nedara. Jā, to karu neizraisa. Jā, jā starp... viņš arī neizraisa karu. Kaut gan viņam noteikti bija iespējas tai pašā, varbūt Tofrā vai arī tur tajā vietā, kur viņš eh, dzīvoja, uh, pēc tam? Un mm, pēc tam varbūt viņam bija iespējas saorganizēt šos piekritējus un izraisīt pamatīgi lielu pilsoņu karu. Bet viņš to nedara. Viņš eh, uzticās Dievam. Uzticās Dievam un faktiski notiek tas, kas vēlāk eh, tika izmantots arī viduslaikos pat tiesas spriešanā, tās augtajās ordālijās, kad pēc kaut kādiem pārbaudījumiem, bet tur pārāk daudz, tur tiešām tas bija cilvēku izdomāts un cilvēku iejaukšanās, ka pēc kaut kādām pazīmēm, vai nu tur tas apsūdzētais ugunī sadeg, vai ūdenī slīkst, vai neslīkst, tad mēģina pateikt, vai Dievs viņu ir attaisnojis. Bet šeit jautājums tik tiešām vēršas tieši pie Dieva ar šo līdzību, un vēl varam nedaudz redzēt, kas tad īsti tur ir ar tiem kokiem. Uh, ka tās ir tādas ļoti vērtīgas eh, koku eh, sugas. Tur ir vinoglājs, tur ir vīģa, tur ir arī šis eļļas koks, Tie ir koki, kas dod kādus augļus, ko cilvēks var lietot pārtikā vai vēl kādiem citiem nolūkiem. Bet arī interesants moments par to dadzi, ja? Jā. Ka kā, ja kāds neklausīs un neies uz zem <laughs> viņu... Pēns, tad būs slikti. Ja tad sadedzinās. Tad iek. būs sadedzinās, jo tā ir, tā ir totalitāra vara būtībā. Tas mūsdienās tā ir totalitāra vara. Tāpat kā bija tas Eh, man šis izteikums pat atmodināja tagad eh, pavisam nesen vēsturi. Ja nenāksi mīļajā padomju valstu saimē, tevi režīms sadedzinās. Tieši tā mēs redzam, cik bībeles vārds nav sa, eh, tāds sens un aizmirsts, bet viņš ir aktuāls pat mūsdienās. Un kā notiks tas viss tālāk, kas ar tiem kokiem ir domāts, mēs lasīsim jau nākamajā reizē. Šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stela un Anģela. Jūs klausījāties raidījumu Cilvēku un Dieva tiesa tiesnešu grāmatā.